43 skirsnis. Kai Žandretas ištarė aš tenardyje, Marijus visas sudrebėjo ir atsišlėjo į sieną tarytum šalti kardo ašmenys būtų pervėjo širdį. Paskui jo dešinioji ranka pasiruošusi duoti šuvių signalą išlėto nusileido ir tuo momentu, kai Žandretas pakartojo, girdite, aš ten ardie, iš jo nusilpusių pirštų vos neiškrito pistoletas. Žandretas pasisakydamas savo vardą pono Leblano niekiek nenustebino, bet giliai sukrėti Marijų. Tenardie vardas ponui Leblanui matyti visai negirdėtas, Marijų buvo gerai žinomas. Prisiminkime, ką jis jam reiškė. Šį vardą įrašytą tėvo testamente Marijus nešiojo savo širdyje, saugojo slapčiausiuose savo mintyse, atminties gelmėse, kur buvo įstrigę šventojo testamento žodžiai. Vienas žmogus vardu Tenardie man išgelbėjo gyvybę. Jei mano sūnus su juo susitiks, jis padarys jam viską, ką tik galės. Šitas vardas, kaip atsimename, buvo viena iš Marijaus šventenybių. Jisai jį dievino, lygiai kaip ir savo tėvo vardą. Ar gali būti, nejaugi čia tas pats Tenardie Monfermeilio smuklininkas, kurio jis taip ilgai ir bergždžiai ieškojo. Pagaliau štai jį rado ir kągi, jo tėvo išgelbėtojas banditas, žmogus, dėl kurio Marijus dekte degi pasiaukoti pabaisą. Pulkininko pon Mersi išlaisvintojas ruošiasi padaryti sunku nusikaltimą, kokį būtent Marijus dar negalėjo tiksliai nusakyti, bet tai, ką jis matė, panešėjo į ruošiamą galvažudystę. Ir ką jie nori nužudyti, dievė didis, koks nelemtas utapimas, koks žiaurus likimo pasityčiojimas. Jo tėvas į savo kapo gilumos jam liepė padaryti ten ardyje visą, ką gali – Ketveris metus Marijus gyveno tą vienintelę mintimi, kaip atlyginti tėvo skolą ir štai lygiai tuo momentu – Kai jis nori padėti teisingumui sulaikyti galvą žudį nusikaltimo vietoje, likimas jam šaukia, tai tenardie. Pagaliau jis atsiteis su to žmogumi už tėvo gyvybės išgelbėjimą herojiškame Vaterlo mūšyje, siaučiant kulkų krušai. Tačiau kuo atsiteis? Ešafotu? Jis buvo dargi savo žodį davęs, kad jei kada nors tą tenardie susitiks, tai puls jam po kojų ir štai iš tikrųjų susitiko – tačiau kokią jam ketina padaryti paslaugą, atiduoti budeliui. Tėvas jam sakė, padėk tenardie. O jis atsakydamas į tą dievinamą šventą balsą pražudys tenardie. Tegu tėvas iš kapo gėrisi, kaip Senžako aikštėje bus įvykdyta mirties bausmė žmogui, kuris rizikuodamas gyvybę išplėšė jį iš giltinės rankų. Ir tuo bus kaltas jo sunus, tas pats Marijus, kuriam jis testamentu pavedė rūpinti šiuo žmogumi. Argi tai nepasityčiojimas iš paties savęs? Taip ilgai nešioti ant savo krūtinės paskutinė tėvo valia, jo paties ranka parašyta, o paskui šlykščiausiai pasielgti visai priešingai. Bet antra vertus, ar galima žiūrėti, kaip prošiami žabangai ir nesukliudyti nusikaltimui? Kaip? Išduoti auką ir pasigailėti galvą žudžio? Ar privalo žmogus stengtis atsidėkoti tokiam niekšui? Šis netikėtas smūgis padarė didžiausią perversmą Marijaus mintyse, kurias jis ketverius metus puoselėjo siaubas apėmė jį. Viskas priklauso nuo jo, jis laiko savo rankose likimą visų tų žmonių, kurie nieko neįtardami čia veikia prieš jokis. Jeigu jis išaus, tai išgelbės poną Leblaną ir pražudys Tenardie. Jeigu nešaus, tai ponas Leblanas taps auka, o Tenardie galimas daiktas paspruks įstumti į prarąją vieną ar leisti ten įkristi antram. Sąžinė priešinosi abiems sprendimam. Ką daryti, ką pasirinkti, paniekinti opiausius prisiminimus, tvirčiausius įsipareigojimus, duotų savo pačiam švenčiausią pareigą testamentą, kurį jis be galo gerbė. Paniekinti savo tėvo testamentą ar leisti įvykti nusikaltimui. Marijus tarės iš vienos pusės girdys savo ursulę maldaujančią gelbėti jos tėvo, iš antros pusės pulkininką, pavedantį jo globai ten ardyje. Jis jautėsi einas iš proto, pakinkė jam linko. Ir jis neturėjo net laiko pasvarstyti, pasiutusiai greitai vystėsi prieš jo akis baisingoji scena. Lykoks viesulas ėmė jį sukti įvykiai, kuriuos jis tarėsi galys pakreipti, kur panorėjęs. Jis beveik alpo. Tuo tarpu ten ardyje dabar mes jo kitaip jau nebevadinsime, lyg paklaikęs vaikščio po kambarį, nebesuvaldydama savo džiaugsmo. Visų gneuštų jis pagrėbė žvakį ir taip smarkiai ją pastatė ant žydinio, kad žvakį vos neužgeso, o lajus aptaškė sieną. Pagaliau jis grėsliai atsigrėžė į poną Leblaną ir drėbė, suraitytas, sutriuškintas, sutrintas į miltus. Ir vėl ėmė žingsniuoti šūkčiodamas kaip atrakęs. Aha, Aš vėl su jumis pagaliau susitikau, ponė filantropė, ponė apdriskės milijonieriau, ponė lėlių dovanotojau, senas iš joplį. Tai jūs manęs nepažįstat. Vadinasi, tai ne jūs buvote atėjęs į Monfermeilį, į mano smuklę prieš 8 metus 1823 metų kalėdų naktį. Tai ne jūs įsivedėte iš mano namų Fantinos mergaitę, vieversėlį. Tai ne jūs vilkėjote geltonų reningotu? Sakykit, ne? Ir ne jūs atsinešėt skarmalų ryšulį visai kaip šyrit, kai atėjot pas mane. Tik tu paklausyk žmonelę. Matyt jo tokia manija nešioti po namus ryšulius prigrūstus vilnonių koinių. Irgi atsirado geradarys. Ar tik jūs nebūsite koinių priklys, ponė milijonieriau? Vadinasi, jūs dalyjate vargšams savo krautuvės prekių atsargą šventaivą. Koks jog darys, a, tai jūs manęs nepažįstate, na, o aš jūs pažįstu. Aš jūs tuštai jau pažinau, kai tik čia įkišote savo snukį. Dabar tai jūs pagaliau pamatysite, kad ne visuomet išvengia atpildo tasai, kuris landžia į padorius namus, prasimetęs tuo, kad čia girdi smuklį, kuris savo aptrintais drabužiais ir tokią vargingą išvaizdą jo galėtum duoti išmaldą, apgaudinėja žmonės, dedasi dosnus, atima iš jų uždarbį, o paskui grasina girioje. Jūs pamatysite, kad įtraukia žmonės į prašutį, neatsikarsi numesdamas jiems netikusi redingotą ir du niekam nevertus ligoninės apklotus. Ak, tu senas valkata vaikų vagie. Jis valandėlę staptelėjo lyg kažką savo pačiam urmėdamas. Jo įsiutimas panešėjo išėlstančias Ronos versmes, staiga dingstančias kokiame nors tarpeklyje. Paskui tarytum garsiai užbaigdamas pokalbį su pačiu savimi, trenkė kumšį į stalą ir riktelėjo o pažiūrėti toks jau geraširdis. Ir vėl kreipėsi į poną Levlaną. Po velnių. Kažkada jūs iš manęs pasijokėte, jūs esate visų mano nelaimių kaltininkas. Už 15 šimtų frankų jūs gavote iš manęs mergiščią, kuri tikriausiai buvo iš turtingos šeimos. Iš tos mergaitės aš jau buvau pasipelnęs gerokai pinigų ir būčiau galėjęs dar tiek ištraukti, jog man būtų užtekę visam gyvenimui. Mergina būtų padengusi visus mano nuostolius toje prakeiktoje užeigoje, iš kurios velniai mane rauto, aš tikėjausi pralopsis, o tik sukišau visą savo naudą kaip paskutinis kvailys. Ak, kaip aš norėčiau, kad visas tas vynas, kuris mano smuklėje buvo išgertas, pavirstų nuodais tiems, kurie jį gėri. Na tiek to. Prisipažinkite, aš jums atrodžiau labai jokingas, kai jūs išėjote iš mane su vėverseliu. Gyrio jūs turėjote vėzdą, jūs buvote stipresnis. Dabar aš atsigriepsiu. Šiandien mano rankose kozeriai sveikas dingė seniokė. Iš tikrųjų, aš plyštu jokais į tave žiūrėdamas, įkliuvo žmogelis. Aš jam pripasakojau, kad esu aktorius, kad vadinuosi Fabantų, kad vaidinau komedijose su panelė Mars. Pamanykit, su panelė šnipždėjka kad namo savininkas reikalavo iš manęs rytoj vasario ketvirtą dieną sumokėti nuomą, o jam nei galva netėjo, kad mokėjimo terminas sausio aštuntą dieną, o ne vasario ketvirtą. Kvailas per visą pilvą. Ir jis man neša keturis niekingus liudvikus, bjaurybė. Jam dargi pritruko drąsos išleisti šimtą frankų. Net įsižiojo, klausydamasis mano plepalų. Linksma buvo žiūrėti. Aš tariau savo. Paiky, tu paiky, sučiupau aš tave. Rytą laižiau tavo letinas, o vakariai įsigraušiu į tavo širdį. Ten ar jie nutilo. Jis tiesiog duso, siauragiai bijo krūtinė švokšti, kaip kalvio dumplis. Jo akis degte degi šlykščių pasitenkinimu. Tai buvo džiaugsmas, silpno, žiauraus ir bailaus padaro – galinčio pagaliau pagrasinti tam, kurio bijojo ir žaisti tą, kuriam meilikavo. Džiaugsmas nykštuko mindžiojančio koja galijoto galvą. Džiaugsmo šakalo puolančio draskyti sergantį pusgyvių bulių, jau nepajėgianti gintis, bet dar galinti kentėti. Nuoroda. Galijotas, Biblijoje milžinas, Filistinas išėjęs į dvikovą su jaunu piemenėliu Dovidu, kuris iš mėtyklės jį užmušė, o paskui nukirto jam galvą. Nuorodos pabaiga. Ponas Leblanas leido jam kalbėti, bet kai jis nutilo tarė. Nesuprantu, ką jūs norite pasakyti. Jūs apsirinkate. Aš esu žmogus labai neturtingas, anaip tol ne milijonierius. Aš jūsų nepažįstu. Jūs mane painiojate su kitu. Ką? Sukriokėte nardyje. Seną giesmę traukėte. Jokus krečiate senį. Aha, neatsimenate. Nematote, kas aš? Atleiskite, ponė, atsakė ponas Leblanas mandagių tonu, kuris tokiomis aplinkybėmis nuskambėjo kažkaip netikėtai įspūdingai. Aš matau, kad jūs banditas. Kas nėra pastebėjęs, kad visų niekšingiausi žmonės yra saviškai ambicingi, kad pabaisos taip pat geba užsigauti. Sulik žodžių banditas senė pašoko nuo lovos, o pats tenardie pagrebė kėdę, lyg norėdamas ją sulaužyti savo rankomis. Tu nesikišk, sušuko į savo pačiai, o atsigręžęs į poną Leblaną tarė. Banditas. Taip, žinoma, jūs mus taip vadinate, ponai turtuoliai. Taip, tiesa, aš subankrutavau, saulapstausi, neturiu duonos kasnių, neturiu nieskatiko, vadinasi banditas. Štai trys dienos, kai nieko burnoje neturėjau, aš banditas. Užtat jūs šildotis kojas, avite sakoskio kurpes, dėvite vatinius redingotus, kaip arkivyskupai, gyvenate beletaže, Namuose su durininkais valgote triufelius, valgote šparagus sausio mėnesį, kai jų pundelis kaštuoja 40 frankų, valgote žirnelius, ryjate kiek netelpa, o kai norite sužinoti, ar laukia šalta, žiūrite laikraštyje, kiek rodo inžinieriaus ševaljė termometras. Na, o tokie kaip mes patys savo termometrai, mums nėra reikalo bėgti į krantinę prie laikrodžio bokšto pasižiūrėti, kiek laipsnių šalčio – Mes jaučiame, kaip stingsta mums gyslose kraujas ir ledu virsta širdis ir sakome, nėra dievo. O jūs teikitės lankyti mūsų urvus, taip urvus, ir mus pravardžiuoti banditais, bet mes jūs suėsime. Mes jūs vargšeliai surysime. Ponas milijonieriau, žinokite štai ką. Aš buvau žmogus pasiturintis, turėjau patentą, buvau rinkėjas, aš esu buržua. Na, o jūs tai dar nežinia, kas per vienas esate. Čia ten ar jie žengė žingsnį stovinčius prie durų žmonės ir tarė visas virpėdamas. Tik jūs pamanykite, jis drįsta su manim kalbėti kaip su kokiu kurpium. Paskui kreipdamas į pono Leblaną dar su didesniu įsiutimu kalbėjo toliau. Ir štai dar, ką jūs turite žinoti, ponas filantropė. Aš nesu kažkokia įtartina asmenybė. Nesu žmogus, kurio pavardės niekas nežino. Aš neslankiu po svetimus namus ir negrobiu vaikų – Aš esu senas prancūzų kareivis, aš turėčiau būti apdovanotas ordinu, aš kovojau prie Vaterlo ir tame mūšyje išgelbėjau vieną generolą, kažkokį grafą, kurio pavardės nė nežinau. Jis man pasisakė savo pavardę, bet tada jo balsas buvo velniškai nusilpęs ir aš nenugirdau. Tik girdėjau mersi. Man būtų buvę maloniau išgirsti jo pavardę, o ne padiką. Ji man būtų padėjusi jį surasti, o ar žinote, ką vaizduoja šis paveikslas? Davido nutapytas Briuselyje. Jis vaizduoja mane. Davidas panoro įamžinti šitą žygdarbį. Per kartečį sugnį aš nešu ant nugaros tą generolą iš mūšio lauko. Štai kaip įvyko. O jis man už tai nieko gero niekomet nėra padaręs tas generolas. Jis niekiek negeresnis už kitus. O vis dėlto aš jam išgelbėjau gyvybę, rizikuodamas pats gyvybę. Mano kišenės pilnos visokių liudijimų, aš galiu tai įrodyti. Aš Vaterlo kareivis po šimts velnių. O dabar, kai aš teikiausi visą tą istoriją jums papasakoti, eikim prie galo. Man reikia pinigų, daug pinigų, baisiai daug pinigų, o jei ne, tai aš jūs nugalabysiu šimts perkūnų. Marijus jau kiek susivaldęs klausėsi. Paskutinės abejonės išnyko, tai buvo tikrai tas pats tenardyje, apie kurį bylojo testamentas. Marijus sudrebėjo išgirdęs priegaištą dėl nedėkingumo sviestą jo tėvo adresu juk jis vos nepateisino šito priekaišto ir dar taip nelemtai, jis dar labiau sunerimo. Tačiau visose tenardie kalbose, jo tone, gestuose, žvilgsnyje, kuris vaidė liepsnas, su kiekvienu žodžiu. Šitame niekšingos prigimties siautėjime, šitame pagyrų ir nusižeminimo iš didumo ir žemumo, pagėžos ir kvailumo mišinyje, šiame tikrų skriaudų ir melagingų jausmų chaose, šitame akiplėšiškame gašliame piktadario mėgavimėsi savo paties jėga, Šiame begėdiškame šlykščios sielos nuogume, šiame susitvenkusio žmogaus kančios ir neapykantos sprogime buvo kažkas tiek pat bjauraus, kaip pats blogis ir tiek pat skaudaus, kaip pati tiesa. Skaitytojas bus įspėjęs, jog tas meistriškas kūrinys, Davido paveikslas, kurį ten ardie siūlė pirkti ponui Leblanui, buvo tik jo užeigos iškaba, nutapyta, kaip atsimename, jo paties. Vienintelė liekana po Monfermeilio katastrofos. Tenardie nebeustojo kelio Marijaus žvilgsniui, tad Marijus galėjo gerai įsižiūrėti į paveikslą ir pamatyti, kad toji teplionė iš tikrųjų vaizdavo mūšį, dūmų debesies fone ir žmogų nešantį ant pečių kitą žmogų. Grupė turėjo vaizduoti Tenardie ir Ponmersi, gelbėtoje seržantą ir išgelbėtąjį pulkininką. Marijų žiūrėjo tarytum apsvaigę. Šis paveikslas tarsi atgaivino jo tėvą, tai buvo jau nebe Monfermeilio smuklis iškaba, bet prikelimas iš mirusiųjų. Čia prasivėrė kapas ir iš karsto pakilo šmėkla. Marijų įsmilkiniuose tvinkčiojo kraujas, ausise dundėjo vaterlo patrankų greusmas. Kraujų paplūdusio tėvo atvaizdas, neaiškiai nutapyta šioje niurioje drobėje, kėlė jam siaubą ir jam rodėsi, kad šis beformis siluetas įdėmiai žiūri į jį. Atsikvėpęs tenardie, įsmeigi krauju pasrūbusias akis į poną Leblaną ir negarsiai trumpai jį paklausė. Ką tu dar turi pasakyti prieš paskutinės vaišės? Ponas Leblanas nieko neatsakė. Stojusioje tyloje kažkas plerpenčių balsų sviedė iš koridoriaus šį niūrų sarkazmą. Jei kam reikia prikapoti malku, aš pasiruošęs. Šitaip jokavo žmogus su kirviu. Tuo pat metu tarpduryje pasirodė didžiulė šeriais apaugusi ir išsiviepusi žemės spalvos fizionomija, išjėpusi ne dantis, bet iltis. Tai buvo žmogaus su kirviu fizionomija. Kam tu nusijėmėjai kaukę, suriko įsiutęs tenardyje. Noriu pasijokti, atšovė žmogus. Ponas Leblanas jau gerą valandėlę stebėjo ir gaudė kiekvieną tenardyje judesį, o tas įniršio pakinta žingsniavo iš vieno lindynės galo į kitą, būdamas tikras, kad durys saugomas, kad jis ginkluotas, turi reikalą su beginkliu žmogumi, kad jų devini prieš vieną, net jeigu ten ar die žmona atstotų tik vieną vyrą. Priekaištaudamas žmogui su kirviu, jis pasisuko nugarą į poną Leblaną. Ponas Leblanas pasinaudojo šią akimirką, koją nuspyrė į šalį kėdę, kumščių nustūmė į šoną stalą ir ten ar die nesuspėjus atsigręžti, nuostabiai vikriai vienu šuoliu atsidūrė prie lango – Atidaryti langą, užšokti ant palangės ir permesti per ją koją buvo vienos sekundės darbas. Jis buvo jau beveik laukia, kai jį pagrėbė šešios tvirtos rankos ir energingai įtraukė atgal į urvą. Tai tie trys kros nekuriai puoliant jo, o ten ardie žmona jam įsikibo į plaukus. Išgirdę trepsėjimą iš koridoriaus atbėgo kiti banditai. Senis, kuris dripsojo ant lovos ir atrodė prisimaukęs vyno, nuslinko nuo guolio ir svirduliuodamas priejo su akmens kaldžio kūjų rankoje. Vienas iš krosnekurių, jo paaišina išmurzintą veidą apšvietė žvakį ir Marijus pažino, jog tai kablys, kitaip pavasarinis, dar kitaip bigrenailis, užsimojo ant pono Leblano kažkokiu geležiniu virbu su švininiais bumbulais galose panašių į kuoką. Tokio reginio Marijus nebegalėjo ištverti. Atleisk man tėvę, mintyse tarė į savo ir pirštų užčiopė pistoleto gaiduką, tačiau dar nesuspėjo driokstelti šūvis, kai ten ardė suriko. Nedarykite jam nieko. Beviltiškas aukos mėginimas ištrūkti ne tik nesuerzino tenardyje, bet net nuramino. Jame glūdėjo du žmonės, nuožmus žmogus ir apdairų žmogus. Iki šio momento apsvaigintas pergalis prieš parblokštą ir nejudančią auką dominavo nuožmus žmogus, o dabar, kai grobis ėmė priešintis ir parodė norą kovoti, jame pabudo ir paėmė viršų apdairus žmogus. Nedarykite jam nieko, pakartojo tenardie, ir pats to neįtardamas šiais savo žodžiais daug pasiekė. Sustabdė jau bešaunantį pistoletą ir sulaikino įsikišimo Marijų, kuris pasikeitus aplinkybėms nutarė, jo galima dar palaukti. Rasi koks nors laimingas atsitiktinumas pašalins tą baisę alternatyvą leisti žūti Ursulės tėvui ar pražudyti pulkininko išgelbėtoje. Prasidėjo pašėlusi kova. Kumščio smūgių į krūtinę ponas Levlanas nubloškė senį, ir tas nusirito į kambario vidurį. Paskui dviem smarkiais smūgiais partėsi kitus du polėjus ir juos prispaudė keliais. Nelaimingiai patekė po tokius lėktuvų švokštį lyg po akmeninėmis girnomis, tačiau kiti keturi griebė pavojingą jam senį už rankų bei sprando ir prispaudė jį prie tų dviejų žemin partrenktų krosnekurių. Šitaip įveikęs vienus ir pats kitų įveiktas, slėgdamas tuos, kurie buvo pačioje ir smaugiamas tų, kurie buvo viršuje – Veltui gindamasis nuo užgriuvusių stiprių priešų, ponas Leblanas dingo po šlykščia banditų krūva, kaip šernas dingsta po urzgiančių dogų ir pėdsekių gauja. Pagaliau jie pargriovė jį ant lovos prie lango ir laikė ten, bet kuriuo momentu pasirengė vėl pulti. Ten ardie žmona nepaleido į savo gniauštų jo plaukų. Tu čia nesikišk, tarė ten ardie. Dar susiplėšysi šaliką. Ji pakluso urgzdama. Taip vilkė patelį klauso patino. Iškratykite jį vyručiai, liepė Tenardie. Ponas Leblanas matyt nusprendė daugiau nebesipriešinti, iškratė, rado tik odinį kapšelį su šešiais frankais ir nosinė. Tenardie įsikišo nosinį į kišenį. Nejaugi nėra piniginis, paklausė jis. Ne laikrodžio, atsakė vienas krosnekurys. Na ir kietas senis. Pilva kalbio balsu subambėjo kaukėtas žmogus, laikas rankose didelį raktą. Tenardie priejo prie durų, paėmė iš kampo ryšulį virvį ir jas numetė banditams. Pririškite jį prie kojų galio, įsakė jis. Pamatęs tysantį viduos liesenį, kurį kumščių buvo partrenkęs ponas Leblanas, paklausė. Ar Bulatriuelis nebegyvas? Gyvas, atsakė Bigrenailis, tik girtas. Nuvilkite jį į kampą, liepė Tenardie. Dukros nekuriai kojomis nustūmė girtoklį prie geležų krūvos. Babe, Kam tu atsivedė jų tiek daug, tyliai paklausė tenardie žmogų su vėzdu. Nebuvo reikalo. Ką darysi? Atsakė žmogus su vėzdu. Visi norėjo dalyvauti. Toks blogas dabar sezonas, nėra kas veikti. Gultas, ant kurio jie parvertė poną Leblaną, buvo kiek panašus į ligoninės lovą, keturiomis negrabiai aptašytomis medinėmis kojomis. Ponas Leblanas nesipriešino. Plėšikai pastatė į stačią ir tvirtai pririšo prie galo gulto esančio toliau nuo lango ir arčiau prie žydinio. Kai paskutinis mazgas buvo sunakstas, Tenardie paėmė kėdį ir atsisėdo beveik visai priešais pono Levlaną. Tenardie nebebuvo panašus pats į save. Per keletą akimirkų nuožmų įtūžį jo veidę pakeitė ramus ir gudrus meilumas. Po šią mandagę kanceliarijos tarnautojo šypseną, Marijus vos be pažino žvėriškus nasrus, ką tik putojusius pagiežą. Jis apstulbė sekė šią fantastišką ir įtartiną metamorfozę ir jautė tai, ką jaustų žmogus – prieš kurio akis smurtininkas pavirsta advokatu. Ponia, pradėjo Tenardie. Ir tarė banditams dar tebe laikantiems poną Leblaną rankos mostu, duodamas jiems ženklą pasitraukti. Truputį paėjėkite ir leiskite man pasišnekėti su ponu. Visi pasitraukė prie durų, Tenardie kalbėjo toliau. Pone, jūs bereikalo įsimanėte šokti pro langą. Šitaip galima ir koją nusilaužti. Dabar, jeigu jūs leisite, mes pasikalbėsime ramiai. Visų pirma, turiu jums pasakyti, kad pastebėjau vieną dalyką. Jūs dar nie karto nesurikote. Tenardie sakė tiesą, iš tikrųjų taip ir buvo, tik susjaudinęs Marijus tos smulkmenos nepastebėjo. Ponas Leblanas per visą laiką ištarė tik keli žodžius ir tai nepakeldamas balso. Net grumdamasis prie lango su šešiais banditais, jis atkakliai ir keistai tylėjo. Tenardie traukė toliau. Dieve mano, jeigu jūs būtumėte nors kartą sušūkęs gelbėkit, tai man būtų atrodė visiškai suprantama. Tam tikromis aplinkybėmis įprasta šaukti vagis, galva žudžiai. Ir tikėkite manimi, aš to nebūčiau palaikęs už blogą. Juk galima truputį patriukšmauti, kai susiduri su žmonėmis, kuriems nejauti pakankamo pasitikėjimo. Jeigu jūs būtumėt rėkęs ir šaukęs, niekas jums nebūtų kliudęs, net burnos nebūtume jums užkišę. Aš jums to jau pasakysiu kodėl. Todėl, kad iš šito kambario labai blogai girdėti. Tai vienintelė jo gera savybė ir jos negalima neikti. Tai tikras rusys. Jei čia sproktų bomba, tai artimiausiame sargybos poste atrodytų, jog ten suknarkė girtuoklis. Jei čia šautų patranką, pasigirstų tik bum, jei trenktų perkūnas, tik pupt, patogus būtukas. Na, šiaip ar taip, jūs nešaukėte jo geriau, aš jūs sveikinu, bet jums to jau pasakysiu, kokia iš to pasidariau išvadą. Brangusis ponio, kai žmogus šaukėsi pagalbos, kas atvyksta? Policija. O po policijos? Justicija. O jūs nesišaukėte pagalbos, vadinasi, jums lygiai tiek pat malonu susitikti su policija ir justicija, kiek ir mums. Taigi jūs, kaip aš jau andai įtariau, turite kažkokių sumetimų kažką slėpti. Savo ruoštų ir mes turime panašių sumetimų. Todėl mes galime susitarti gražiuoju. Šitaip kalbėdamas tenarjė nenuleido akių nuo pono Leblano, tarsi norėdama savo aštrių žvilgsnių įsiskverbti pačias belaisvės sielos gelmes. Jo kalba buvo apdairi ir ko neįmantri, nors joje ir jautėjai tam tikrą slaptą santūro akiplėšiškumą, ir šitas niekšas prieš valandėlę buvęs tik plėšikas dabar ko netrodė kaip žmogus mokėsis į kunigus. Reikia pasakyti, kad belaisvio tylėjimas šis nepaprastas atsargumas, nepaisantis net pavojaus gyvybei, tas atkaklus susispirimas nesišaukti pagalbos, užgniaužimas savyje natūralaus mėginimo šauktis pagalbos, šios visos aplinkybės dabar pastebėtos darė Marijui slegiant įspūdį ir kėlė jam skausmingą nuostabą. Visiškai pagrystos tenardie pastabos dar labiau tirštino Marijų paslaptingą rūką, gaubent į šią rimtą ir keistą žmogystę, kuriai kurfeirakas vėdė pono Leblano pravardę. Tačiau, kad ir kas jis būtų buvęs, net ir surištas virvimis, budeliu apsuptas, pusiau, taip sakant, nugrimzdęs į kapą, ir kiekvieną akimirką vis giliau jį leisdamas, į šitą žmogus pasiliko ramus ir abejingas tiek tenardie įtužiui, tiek jo švelnumui, ir Marijus negalėjo nesigerėti šiuo veidu reiškiančių išdidų liūdesį. Be bejonės tai buvo siela nepažįstanti baimės nei suglumimo. Tai buvo vienas iš tų žmonių, kurie moka valdyti save net ir beviltiškoje padėtyje. Kad ir kokia baisi buvo valanda, kad ir kokia neišvengiama atrodė katastrofa, jame nesimatė nie krislelio tos agonijos, kurią patiria skęstantis žmogus. To siaubo, kuris pripildo po vandeniu plačiai atmerktas jo akis. Tenardi ramiai atsistojo, priejo prie žydinio, atitraukė širmą prie greta stovinčios lovos, atidengdamas pilną žaryjų gorę, kurioje belaisvis puikiai galėjo matyti baltai kaitintą kaltą, nusėtą purpurinėmis žiežirbomis. Paskui Tenardie vėl atsisėdo prie pono Leblano. Taigi, aš kalbu toliau, tarė jis, mes galime susitarti. Sutvarkykime reikalą gražumų. Prisipažįstu, aš kaltas, per daug pasikarščiavau, nežinau, kur buvo mano protas, aš per toli nuėjau ir priplėpėjau visokių paikybių. Pavyzdžiui, aš pareiškiau, kad jūs milijonierius, kad aš reikalauju pinigų, daug pinigų, begalis pinigų. Ta tai nebūtų išmintinga. Tegu jūs ir turtingas, bet juk dieve mano, jūs irgi turite išlaidų, kasgi jų neturi. Aš nenoriu įstumti jūsų į skurdą, juk aš ne antstolis. Aš ne iš tų žmonių, kurie per daug piktnaudžiauja savo padėties pranašumu ir galų gale apsijuokia. Patikėkite, aš linkęs pasiaukoti ir galiu į savo pusės padaryti nuolaidų. Man reikia tik dviejų šimtų tūkstančių frankų. Ponas Leblanas nepratarė nė žodžio, ten ar die kalbėjo toliau. Matote, aš per daug neusiprašau. Nežinau, ar jūsų kapitalas didelis, bet žinau, kad su pinigais jūs nesiskaitote o toks geradarys kaip jūs gali juk duoti 200 tūkstančių frankų nelaimingam šeimos tėvui. Aš nebejoju, kad jūs žmogus išmintingas ir žinoma nemanote, jog aš įdėjau tiek triūso į šį sumanimą ir taip meistriškai anot šitų ponų įvykdžiau tik tam, kad iš jūsų paprašyčiau keliolikos frankų butelį raudonojo vyno ir porcijai veršienos pas denuaje. 200 tūkstančių frankų tiek šis dalykas vertas. Kai tik šitie pinigėliai išlėks iš jūsų kišenės, aš jums laiduoju, viskas to ir baigsis, ir nuo jūsų galvos nenukris ne vienas plaukas. Jūs man pasakysite, bet aš neturiu prie savęs dviejų šimtų tūkstančių frankų. O aš nestatau neįvykdomų sąlygų, to nie nereikia. Prašau tik vieno, būkite malonus ir parašykite, ką jums to jau padiktuosiu. Čia tenardė staptelėjo, paskui pridūrė, pabrėždamas kiekvieną žodį ir su reikšminga šypsena žiūrėdamas į gorę. Įspėju, jokių atsikalbinėjimų, kad esate neraštingas, nepriimsiu. Pats didysis inkvizitorius būtų pavydėję šito šypsenos. Tenardė pristūmė stalą prie pat pono Leblano, įsijėmė į stalčiaus rašalinę, plunksną ir lakštą popieriaus ir paliko stalčių pravirą. Tenai žvilgėjo ilga peilio geleštį. Jis padėjo tą lakštą prieš poną Leblaną ir tarė, rašykite. Belaisius pagaliau prašneko, kaip aš galiu rašyti, juk esu surištas. Tikrai atsiprašau, sušuko tenargija, visai teisingai. Ir atsigręžęs į Bigrenailį įsakė, atriškite ponui dešinę ranką. Kablys, kitai pavasarinis, dar kitai Bigrenailis išpildė tenargija įsakymą. Kai dešinioji belaisvio ranka buvo atpalaiduota, tenargija padažė rašalę plunksną ir ją padavė ponui Leblanui. Gerai įsidėmėkite, ponė, kad jūs esate mūsų valdžioje, mūsų valioje, visiškai mūsų valioje, kad jokia žmogiška galia jūsų iš čia neištrauks ir kad mums tikrai būtų didelė širdgėla, jei būtume priversti griebtis nemalonių kraštutinių priemonių. Aš nežinau nei jūsų pavardės, nei jūsų adreso, bet įspėjau, kad jūs tol būsite pririštas, kol sugrįž žmogus, kuriam bus pavesta nuvežti jūsų laišką. O dabar teikitės rašyti. Kągi rašyti, paklausė belaisvis. Aš padiktuosiu. Ponas Leblanas paėmė plunksną. Tenardie pradėjo diktuoti. Mano dukrelė. Belaisvis krūptelį ir pakėlė akis į Tenardie. Rašykite, mano brangioji dukrelė, tarė Tenardie. Ponas Levlanas parašė. Tenardie diktavo toliau. Atvyk tu štojau, jis pertraukė save. Jūs jai sakote tu, ar ne? Kam, paklausė ponas Levlanas. Po velnių šūktelėjo Tenardie, mažytį vėversėliui. Ponas Leblanas atsakė, neparodydamas nei mažiausio susijaudinimo. Aš nesuprantu, ką jūs norite pasakyti. Rašykite, rašykite, nutraukė į ten ardį ir vėlėme diktuoti. Atvyktų štai jau, tu man būtinai reikalinga. Šio raštelio įteikėjai pavesta tave atvežti pas mane. Aš tavęs laukiu, važiuok be jokios baimės. Ponas Levlanas viską parašė. Tenardie kalbėjo toliau. Ne, negerai, išbraukite, važiuok be jokios baimės. Ko gero, jį dar gali pamanyti, kad čia ne viskas tvarkoje ir ką nors įtarti. Ponas Levlanas išbraukė tos keturis žodžius. O dabar, kalbėjo toliau Tenardija, pasirašykite. Kuo jūs vardu? Belaisis padėjo plunksną ir paklausė, kam skirtas laiškas? Jūs pats puikiai žinote, atsakė Tenardija, mergaitė, aš jums jau sakiau. Tenardija aiškiai vengė tą merginą pavadinti vardu. Jis vadino ją vieberseliu, vadino mergaitę, bet netarė jos vardo.